คือน่าจะเป็นความคิดของตัวเองมากกว่า แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคำไม่ได้เกี่ยวกับคำคำสั่งสอนของพระอาจารย์ที่ที่ที่เรียงไม่เข้าใจ เข้าใจแต่ว่าความคิดมันมันเยอะไปหน่อย มันยังยังกำจัดกระจัดความคิดของตัวเองไม่ได้ คือถ้าอยู่นิ่งปุ๊บจะเข้ามาจะเข้ามาเข้ามาโดยตลอด จะเป็นด้านนี้มากกว่า ส่วนตัวก็มีปัญหาอยู่แค่สองเรื่องครับ คือด้านร่างกายกับด้านความคิดจะฟุ้งซ่านแต่คิดเยอะมากเป็นคนที่แบบเห็นอะไรก็คิดคิดคิดคิดมันก็เลยรบกวนเรื่องแต่มาวันนี้รู้สึกดีขึ้น ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานประมาณตอนบ่าย เรื่องตั้งแต่ตอนบ่ายมาถึงณวันนี้ถึงตอนเย็น ก็รู้สึกตัวเองฝึกได้มากขึ้น ความคิดก็น้อยลง แต่ยังยังไม่ยังไม่ตัดสิ้นเชิงทั้งหมด ครับ ปัญหานี้สองข้อ ข้อแนะนำสำหรับคุณอปอนหรือคุณพิสิทพิจิพิสิทพิจิตก็คือ ความจริงความไม่สบายของหลังเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่อุปสรรคคือความเข้าใจ หลายคนที่ใช้ตัวความไม่สบายกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการเข้าดูนะ ซึ่งแต่ว่าเรายังใหม่มาก เรายังไม่มีประสบการณ์ ไม่สามารถจะใช้ตัวอุปสรรคของร่างกายให้เป็นอุปกรณ์ในการเฝ้าดูได้ ประการที่หนึ่งก็คือยังขาดประสบการณ์ยังใหม่มาก ประการที่สองก็คือความคิดใช่ไหมความคิดก็เช่นเดียวกันตามที่มาสังเกตแล้วคุณพิจิตชอบเดินมากกว่านะแต่นั่งจะมีนั่งนานจะมีปัญหาเรื่องหลัง เพราะฉะนั้นในการเดินนานเนี่ย มันมีปัญหาตรงที่ว่าโฟกัสมันค่อนข้างกว้างดังนั้นมันก็จะกำลังของสติสมาธิเนี่ย มันไม่แรงพอที่จะจัดการกับความคิดได้ แต่ความจริงความคิดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปขจัดมัน เคยกล่าวหลายครั้งว่าเมื่อในห้องนี้มืดไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปไล่ตีความมืดให้มันหนี แต่คุณจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันตรงข้ามกับความมืดที่เกิดขึ้นให้ได้ แต่ว่าคุณจุดไฟขึ้นมาแล้ว แต่ไฟอาจจะยังไม่สว่างเต็มที่เท่านั้นเอง ความมืดมันจะออกไปได้ไม่หมด เพราะนั้นการเห็นสภาวะที่ปรากฏเฉพาะหน้า มันจึงไม่ชัดเท่าที่ควรอันนี้คืออุปสรรของคุณ เพราะนั้นคุณปรับเรื่องความรู้สึกตัวให้ชัดกว่านี้เท่านั้นเองก็จะแก้ปัญหาได้ต่อไปคุณฝนคุณเลยนะ ต่อไปเลยคุณขวัญนนะเชิญก่อน ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้คุณ คุณขวัญชื่อเล็กชื่อจริงว่าขวัญอะไรเนาะที่จริงชื่อทิพรัค่ะอะไรนะทิพรัค่ะทิพรัตเดี๋ยวหลวงพ่อดูก่อนว่าอยู่ตรง ตรงไหนเพราะว่าในการไป คุยด้วยเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เรียงไอ้นั่นโอเค เชิญเลยคุณวัญกราบเรียนท่านพระอาจารย์ ทุกรูปนะคะสำหรับทำที่ท่านอาจารย์ทุกรูปได้เมตตา ก็ลึกซึ้งแต่ว่าติดอยู่ที่ตัวเองนะคะ อุปสรรคเยอะสำหรับอุปสรรควันแรก แล้วก็วันที่สองก็คือ ความง่วงเหงาหานอนรู้สึกเป็นปัญหามาก แล้วก็มาวันที่สาม ก็โอเคขึ้นค่ะ แต่มาติดที่ความคิด ก็มาติดอยู่ที่ความคิดรู้สึกว่าจะเซงซ่านแต่ว่าตอนบ่ายมาก็ก็จับมันได้ สำหรับตอนบ่ายรู้สึกว่าจะจับความคิดได้ แล้วก็มาวันที่สี่ก็มีสติขึ้นมากค่ะ ก็รู้สึกว่าคุมมันได้ แต่ก็ยังมีความคิดที่ไหลไหลไหลไหลเหมือนกับสายน้ำที่ท่านอาจารย์บอกค่ะ แต่ว่าก็ก็ก็ดูมันนะคะรู้สึกตัวว่า ดูมันอยู่ก็ปล่อยให้มันไหลไป ไหลไป คือจับมันวิ่งไล่จับมันนะคะค่ะ แล้วก็มี ช่วงที่รู้สึกตัวค่ะมีความคิดแล้วก็ การง่วงนอนค่ะมีสองประเด็นค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาก ๆแล้วค่ะสำหรับพวกคุณทิพรัตน์ปริกุณขวัญ เองก็ส่วนใหญ่ก็ชอบเดินเหมือนกันเนาะไม่ค่อยนั่งนาน คือปัญหาสำหรับผู้ใหม่ก็คือว่าถ้านั่ง น้อยกว่าเดินค่อนข้างผ่านยากเพราะกำลังของสติสมาธิไม่เข้มแข็งพอที่จะทำให้ตัวความคิดไอ้กระแสของความคิดที่มันไหลเนี่ยนะมันมันหยุดไม่ชัด เมื่อหยุดไม่ชัดเราก็จะเห็นสภาวะไม่ชัดเพราะฉะนั้นในวิธีแก้ก็คือคุณคุณขวัญต้องนั่งนานกว่าเดิน สมมติว่าในสามสิบนาทีเนี่ย คุณนั่งถึง ยี่สิบถึงยี่บห้านาทีเดินแค่ห้านาทีอย่างนี้นะก็มีโอกาสที่ตัดกระแสความคิดดังนั้นก็ปัญหาคล้ายๆกับคุณพิจิต your problem is that you take the sitting long a short time the how to solve it you try to extend your sitting position long uh, and try to take a short time for walking. For walking, really hard to focus your mind in the present moment. Okay. Uh, when uh, when you achieve strong focus in the present moment, the the shy of mindfulness or uh, the samadhi concentration will spread. Like you turn on the light, the darkness will disappear by automatically. But there's some situation, even though you turn on the light, but the darkness still be because your light, your light or spotlight is not bright enough. So the darkness still alive. Okay? You the next. What is your question? What is your problem? What your hindrance uh, with your practice? How to, how to delete it? How to maintain your mindfulness? Be, be strong. Okay. คุณอะไรนะ สิริจะพาเชิญเลย ค่ะ กับเรียนพระอาจารย์ทุกรูปนะคะ ส่วนตัวหนูเองที่มันเป็นปัญหาก็คือในช่วงวันสองวันแรกนี้มันจะง่วงค่ะ แล้วก็ส่วนวันที่สามกับวันที่สี่นี้จะไม่ง่วง จะไม่ค่อยง่วงแล้ว แต่ว่ามันจะเวลาทำความเคลื่อนไหวอยู่ เราจะไปมีความรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหว สักพักจิตมันจะไปอยู่กับการเคลื่อนไหว แต่ว่าสักพักความคิดมันก็จะโดดเข้ามา ทำให้เราไปเปลี่ยนความรู้สึกไปอยู่ที่ตรงการคิด คิด พอคิดคิดแล้วก็คิดตามมันไปสักพัก พอรู้ตัวก็จะกลับมา กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหว สักพักมันก็จะไปอีกความคิดมันก็จะเข้ามาเข้ามาเงี้ยค่ะ มันก็จะอยู่แบบ เพราะเป็นเพราะความคิดมากกว่าที่มันเยอะค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามันอยู่ทำนานๆมันก็จะรู้สึกเบื่อค่ะ รู้สึกเบื่อมันจึงทำให้เปลี่ยนท่า เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นเดินบ้างเปลี่ยนท่าอะไรบ่อยค่ะ ทำให้มันหลุดไปค่ะเพราะบางทีมันก็ปวดหลังบ้างค่ะ มันก็ชาก็เลยทำให้เปลี่ยนท่าไป รู้รู้สึกตัวว่ามันพอรู้สึกตัวว่าชาแล้วแล้วก็เปลี่ยนท่าก็เห็นว่ามันหายไปแล้วก็เริ่มทำใหม่ทำเคลื่อนไหวใหม่เห็นค่ะ ิ้งค่ะ ค่ะ นานได้แต่ว่ามันจะนั่งนานไปนานไปมันจะรู้สึกว่าเมื่อย แล้วก็มันมันก็ทำให้เปลี่ยนต้องต้องเปลี่ยน ก็ประมาณสักประมาณยี่สิบนาทีถึงถึงค่ะ อ๋อแต่ละห้าเหรอคะ อันนี้หนูนึกว่ารวมทั้งหมด แต่แต่ละห้าสักพักก็เปลี่ยนแล้วค่ะ ค่ะ มันเวลานั่งพับทับขาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ มันจะชา ไม่มีมีกับความคิดเฉยๆค่ะ มันจะแล่นเข้ามาแล่นเข้ามาตลอดเลยค่ะ ใช่ค่ะกรบเรียนพระอาจารย์ทุกท่านนะคะปัญหาที่สังเกตมาช่วงสองสามวันนี้ก็คือ บางครั้งรู้สึกเบื่อค่ะ เพราะว่าเมื่อยมือค่ะ ใช้มือทั้งวัน แต่แต่วันนี้แต่วันนี้ตอนบ่ายรู้สึกดีขึ้นมากค่ะ วันนี้ตอนบ่ายมีการเอานาฬิกาขึ้นมาดูด้วย พยายามบังคับตัวเองว่า นั่ง นั่งแต่ว่าเปลี่ยนอริยบทนะคะแต่เปลี่ยนเป็นท่านั่งขัดสมาธิพับเพียบ ซ้ายพับเพียบขวา นั่งครึ่งตัว ให้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมง ยืนปฏิบัติอีกครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เดินจงกรมแล้วก็วนสลับอย่างเงี้ยค่ะ ก็เอาตัวรอดได้ค่ะวันเนี้ยปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องคำศัพท์ภาษาบาลีด้านธรรมะอะค่ะ บางทีก็ เลือกใช้ไม่ถูกอะค่ะเพราะว่าไม่ไม่คุ้นชินเวลาเวลาคุยกับพระอาจารย์หรือสอบอารมณ์เนี้ยค่ะ ก็จะพูดไม่ค่อยถูกค่ะเรื่องเรื่องการใช้ศัพท์สำนวนนี่ไม่มีปัญหานะเราประมวลได้ว่าคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจ แต่ที่ต้องต้องให้ใช้คำตัวนั้นให้ถูกก็เผื่อว่าวันหลังเนี่ย เวลาคุณไปสื่อความหมายกับคนอื่น ว่าสภาวะอะไรเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างนี้นะ ซึ่งมันศัพท์เหล่านี้ก็คุ้นกันโดยทั่วไปก็มันไม่ใช่ศัพท์เป็นทีิลิกันเทอมอะไรนะแต่เป็นเ g e n e r a ท t e r มที่ใช้นะคุณก้อย you have uh, uh, you have you know how to to change your position every time when you feel uh, pain feel ball the voicing and try to change your position. Yeah, try to use the, every position for change situations. No need to keep uh, any position too long. Every too long may because many negative energy. Such a negative energy block your practice, make you heavy, stiff, and pain and tired. When you try to my mindful changing. defeat will be mindful changing, not by auto changing. That's the important point. The sense of uh, knowing of uh, awareness is not broken, but you try to continue your practice like this. That's how to cast off the chain of thinking because the, the thought moment, the thinking or sticky thought, sneaky thought, or biased thought come to attack your mind again and again. So when you try to, share, to keep the mindful changing, mindful observing, that can catch the chain of the thought. Okay? Okay, คุณบอกด้วยอ๋อค่ะนี่ชื่อจริงกรุณาค่ะเอ๊ะวันนี้ตกแสดงมาไม่ได้ชื่อนะรู้สิกเจ๊กรุณาอยู่กลุ่มไหนนะกลุ่มสองค่ะเราเลยคุณกรุณา ต่อเลยค่ะ อะไรคือปัญหาอุปสรรคของคุณที่ทำให้การปฏิบัติไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควร ค่ะ ตัวหนูเองนะคะ ก็เหมือนกันเราปวดหลังอะค่ะ จะปวดหลังมากช่วงวันสองวันแรกนี่ก็คือ หนูใส่นาฬิกาตลอดหนูจะดูตลอดเลยนะคะ ว่า ยืนอะจะประมาณห้าครั้งต่อหนึ่งชั่วโมง แต่สำหรับวันนี้อะค่ะ หนูทำสองยืนสองครั้งต่อหนึ่งชั่วโมงค่ะ ก็พยายามฝืนฝืนความเจ็บ ลองลองดูก็ก็ทำได้ ใช่ค่ะถ้านั่ง หมายหมายถึงว่าในหนึ่งชั่วโมง หนูจะนั่งนั่งยี่สิบห้านาที แล้วก็เดินห้านาที แล้วก็นั่งอีกเนี่ยค่ะจะทำได้ เปลี่ยนค่ะ มันมันจะฟุ้งมันจะฟุ้งมากอะค่ะ แต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ฟุ้งก็ลองลองปล่อยให้ฟุ้งไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยดึงดึงกลับมา แต่วันนี้จะดึงดึงได้เยอะพอสมควรนะคะ จุดหนึ่งของการปฏิบัติที่จะได้ผลเร็วคืออรักษา การสังเกตเนี่ยให้ต่อเนื่องไป ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทใดอะไรจะเข้ามาก็ตามนะ แต่รักษาการสังเกตไว้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เราไม่จิตไม่สวงออกมากเกินไปอย่างคุณกรุณาเนี่ยในว่าในครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนในท่านั่งได้ถึงยี่สิบถึงยี่ห้านาทีทีเดียวนะตอนนั้นก็เป็นเดินใช่ไหมก็ตรงเนี้ยถือว่าฟิกได้แต่แม้ว่าความคิดของคุณจะเร็วและแรงอยู่ แต่ว่ามันก็ขาดเป็นช่วงๆใช่ไหม This is important point of the practice try to uh, keep continuity of observation of the practice very important why uh, about 30 minutes she can uh, continue there sitting at least 20 or 25 minutes but I take a walking meditation every five minutes that's okay but uh, she just forgot the mind She was the present moment for a long period today but a few days ago not exactly focus for long periods okay เอาคุณติตั้งแต่มานั่งยกมือเนี่ยต่างจากเคยนั่งเดิมยังไง คุยให้คนฟังหน่อยเออโอเค น้อยมากเลยค่ะ ขอ ขอไม่ นี่ละกันครับวกไม่ได้อยู่ปฏิบัตินะคะ ใช่ค่ะ ก็ชอบค่ะ รู้สึกว่าเอาคือต้องถือว่าแตะแตะเฉยๆ แต่ก็รู้สึกว่าว่าได้ผล แล้วก็รู้สึกว่ามีมีประโยชน์เพราะว่านี่เพิ่งเวลาที่ไปทำงานที่กรุงเทพเมื่อวาน ก็ก็เวลารถติดอะไรเงี้ยค่ะ ก็ทำตลอด I just say that even though I'm very short, but um, uh, I use it for like a traffic in Bangkok or on the plane or something like this. I think it's worked very much. Yes. ข้อข้ออ่อนของวันแรกก็คือความง่วงนะคะ หลับทุกชั่วโมง แล้วก็แล้วก็พอวันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความไม่อยากทำคือต้องต่อสู้กับความไม่อยากทำไม่มีเหตุผลอื่นเลยค่ะ ไม่อยากเฉยๆเลย คือคือรู้สึกว่าไม่อยากทำแต่ก็ก็คือพอก็นั่งทำพอไม่อยาก พอรู้สึกว่าไม่อยากก็ก็ทำไปแล้วก็วาง เดี๋ยวสักพักเรื่องอื่นก็แวบเข้ามาก็วางค่อยๆปล่อยให้มันแวบเข้ามา แล้วก็วางวางทีละเรื่องวันที่สามต่อสู้กับความเบื่อ คือเบื่อที่จะทำอย่างนี้ทั้งวันแล้ว แล้วก็พอคิดนับวันแบบโอ้ยตั้งสี่วัน มันยิ่งเบื่อเข้าไปใหญ่ก็เออเราก็ไม่ควรคิดล่วงหน้า นะก็ก็เมื่อเมื่อเช้าก็นึกว่าจะเบื่อกว่าเมื่อวาน แต่ว่าเมื่อเช้าก็ดีขึ้น พอตอนบ่ายพอพระอาจารย์บอกว่าบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเลยนะ ก็โอ้ยไม่ไหวแล้ว ก็แต่พอคุยกับพระอาจารย์คมกริก็รู้สึกว่าสบายขึ้น สบายขึ้นเลยบ่าย นี้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากทั้งที่สามวันที่ผ่านมาเนี่ย แต่ละชั่วโมงเนี่ยมันนานเหลือเกิน แต่ว่าวันเนี้ย คือรู้สึกเร็วมากแล้วก็รู้สึกโล่งขึ้นเยอะค่ะเพราะว่า ท่านก็บอกว่าสิ่งที่เป็นนี่คือเป็นอาการปกติก็สบายใจ แล้วก็เรื่องความง่วงก็คือ ลองว่าถ้าทำทุกวิถีทางแล้วยังง่วงอยู่จริงๆ ท่านก็อนุญาตให้หลับได้นิดหนึ่งก็ยิ่งสบายใจเขาไปใหญ่ ใช่ค่ะ ค่ะ เบื่อค่ะเบื่อแต่ก็พอรู้ว่าเบื่อก็เบื่อนะแล้วก็ปล่อยมันลงเพราะว่าสองอย่างก็คือว่าฝึกด้วยอย่างที่สองไม่มีทางเลือกค่ะ ก็ต้องทำให้จบค่ะ ตามที่สัญญาไว้เข้าใจค่ะเข้าใจว่ามันจะแบบเข้ามา แล้วก็ให้วางมันลงเข้าใจดีทำเยอะ ก็ดีขึ้นกว่าวันอื่นนะคะ มันค่อย ๆดีขึ้นนะคะไม่ไม่แย่ลงค่ะค่ะค่ะหนูจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะท่าน h e r is the real case yes uh, in a n o t very interesting uh, because he uh, don't know what why we don't, uh, we born I did but he cannot accept it again decided against again they have to practice But after that, after get some explaining from Ajahn Kong, it make it clear. But today, uh, enjoy with the practice, the time pass really quick. Does it mean you get the meditation object today. And also, you might become light and feel diligent to do that. That is the, the quality of the practice. Even though it's not uh, take more time, maybe short time, but get meditation object in better way. Uh, you don't uh, expect uh, at one uh, what what happened in the next, what happened, but you try to keep you might stay in the present, here, the now. Keep your mind beyond the time. The time comes from the past and future. When you stay in the present moment, you go beyond the time, have no time, we call akaligo. That in the middle time, you have no mind if you start to think it, and then you have the mind, mind can cause the cause uh, of suffering. But you keep your mind stay in the present means you stop the cause of suffering. That is the go beyond the mind. That is the meditation object. Meditation feeling. So try to keep the mind stay in the present moment. Have no any thought come to disturb you. Okay. Ah, the next ชื่ออะไรนะชื่อโสรัตจ่าค่ะ <laughs> อ๋อสุรจักรและอวิหิงสานี่ชื่อแปลกนะสุรจักรแล้วก็คือคุณชิปบเองเนาะ ค่ะ โอเค ก็สามวันแรกก็เบื่อมากเลยค่ะ แล้วก็ง่วง ง่วงมาก ๆ มีวันนี้ตอนเช้า ก็ตัดสินใจอ่ะนั่งก็นั่งก็นั่งได้ยาว เพราะว่ากำหนดกำหนดคือดูดูตรงความชาของขาค่ะ แต่ว่าตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าถ้าถ้าช้ามากๆให้เปลี่ยนแต่ว่าหนูไม่เปลี่ยนหนูดูจนแบบว่าช้าถึงที่สุดแล้วมันก็จะหายไปเอง พอหายไปเองสักพักหนูก็จะเปลี่ยน แล้วหนูก็ดูใหม่ แต่ว่ามันก็ยังมีเบื่อบ้าง แต่ก็ก็ดูดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อย ๆ แต่พอดูดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันไม่ช้าแล้วทีนี้ ก็เรามาดูที่แขน แต่ว่าที่แขนมันปวด ปวดแต่ก็ไม่ไม่หายนะคะ ความปวด มันก็ปลดไป่ดยเพราะว่า หรือว่าเราทนไม่ไหวก็ไม่ว่าเราก็เปลี่ยนท่า แต่ที่ขาเนี่ยจะชัดชัดมากเลยว่ามันชาชาชาแล้วก็ค่อยหายนั่นแหละค่ะ วันนี้พอได้คุยกับอาจารย์คมกิจก็ดูสั้นลงค่ะ เพราะว่าคุยนานไม่ทัน นี่อาจารย์เขาแนะนำดีค่ะ เขาก็บอกเขาบอกดีค่ะแล้วแเลยก็ไม่ง่วงนอนเลยอาจารย์ทราบเวลาแล้วก็มีจิตมันเหมือนแบบว่าสั่งให้เราอยากกลับห้อง แต่ว่าวันนี้ก็ขอกลับขอเดินไปที่ห้องไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาก็มาทำได้ต่อ แต่พรุ่งนี้ก็กล่าวว่าจะทำให้ดีกว่านี้ค่ะ เครัลครับเอ่ออุปสรรคของผมก็คือร่างกายหนึ่งคือร่างกายนะครับ แล้วก็สองคือความเบื่อนะครับ แล้วก็สามใจใจที่ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับ แต่ แต่ได้คุยกับพระอาจารย์คมกิจบ่อยๆเขาก็ก็เข้าใจ ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการ ก็แก้ปัญหาด้วยการต้องทำ อะไรก็คือต้องทำถ้าคุณไม่ทำก็ต้องทำ แต่ถ้าคิดเบื่ออะไรก็ต้องทำ อันนี้คือคำตอบก็ก็ก็ทำนะครับ แต่มันมันอยู่ที่จังหวะอย่างเช่น นี่ขนาดไม่ทำ มันก็ปวด ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับคิดว่าไอ้อุปสรรคต่าง ๆ เนี่ยมันมันไม่ใช่ เรื่องร่างกายเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ใช่อุปสรรคของผมที่แท้จริงเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นอุปสรรคเรื่องความเบื่อ พอได้ พอได้เข้าใจกับกับว่าพอทำไป ทำไป เอ๊ะ แล้วทำไป แล้วเราก็ปวด แล้วมันต่างอะไรกับการนั่งสมาธิแบบปิดตา ก็ทรมานเหมือนกันขา ก็ขยับแต่ปวดไหล่ปวดคอจะทํำยังไง จะขยับไหล่ขยับคอก็ก็ก็ก็ฝืนก็ก้าวข้ามเหมือนกับ ที่พระอาจารย์บอกว่าต้องก้าวข้ามมันไป ลองต่อรองมันซิว่าขออีกสักนิดนึงอ่ะก็ต่อรอง แต่มันก็ยังมันมันก็ไม่ได้หายปวด ก็ต่อรองมาแล้วนะครับ ก็คิด แต่คิดว่าเข้าใจก็คือกระบวนคือผมผมเข้าใจแล้วว่า คือทางคณะสงฆ์ก็ดีหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ได้คิดการปฏิบัติเช่น เนี้ย ได้วิจัยกับลูกศิษย์ลูกหามาแล้วว่า คุณจงทำไปเถิดมันจะเห็นเอง อันนี้ผมเข้าใจว่า เออเก็ตเก็ตมาได้สักวันสองวัน เนี่ยนะครับ คือเข้าใจมาได้สักวันสักวันสองวัน แต่ แต่ในเมื่อความเบื่อมันเข้ามาเนี่ย มันจะไม่ทำ แล้วก็วัน วันหลัง ๆ นี่พอตื่นเร็วๆ สักวันสองวันขึ้นมานี่จะมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกคือง่วง ก็สู้กับความง่วง สู้สู้ สู้ได้สักครั้งสองครั้งนั่นนะครับ ก็ไม่ไหวก็เดินเข้าไปอาบน้ำผม เดินเข้าไปอาบน้ำ ถามอาจารย์คงกิจอยู่เหมือนกัน อาบน้ำได้ไหมอาจารย์คงกิจบอกว่า ได้ถ้ามันเป็นวิธีของเรานะครับเป็นวิธีอาบน้ำกับอู้ไม่เหมือนกัน อาจารย์บอกนะครับ อาบน้ำกับอู้ไม่เหมือนกันนะครับ ก็ ก็เลือกอาบน้ำก็ไปอาบน้ำวันนั้นก็อาบนะครับ แต่ใช้การต่อรองเพิ่มมากขึ้น เช่น กาจะอาบสักสามโมงนะครับ กาจะอาบสักสามกาจะอาบสักสามโมงนะครับ ก็ขอมันอีกสักยี่สิบเป็นสามโมงยี่สิบนะครับ พอสามโมงยี่สิบก็ขออีกหน่อยเป็นสามโมงสามสิบอะไรเงี้ยนะครับ มันมันเหนียวตัวนะครับ แล้วก็ ก็เผอิญเผอิญว่า หลวงพ่อเดินมาพอดีมาถามคำถามของพวกเราวันเนี้ยเออก็เลยได้ต่อไปอีกหน่อยเป็นสามโมงสี่สิบห้า ก็เลยเข้าไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปอาบน้ำออกมาสี่โมงสิบห้านาทีก็ในอูนิดหน่อยแค่นี้ครับ อุปสรรคผม คิดว่าทุกเพื่อนเพื่อนน่าจะเข้าใจเหมือนผมเหมือนกันว่า ทุกอย่างมันต้องทำนะครับนะฮะก็คือนึกถึงอะไรแล้วจบไป ก็คุณเกเดี๋ยวพุ่งนะขอที่ใจคุณเกนี่ใช้คุณนีใช้คุณใช้คุณไี้มีอาศัยด้วก็สำหรับคุณเกหรือว่าเป็น ถ้าว่าเป็นมวยคือมวยนอกสายตามานอกลูกแต่ปรากฏว่าเข้าวินก่อนเพื่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับคนเกย์นะไม่ควรจะใจซึ่งคนที่ตั้งใจ แต่กับว่าที่ตั้งว่าน่าจะรู้ก่อน แต่คุณเกย์นี่ไม่ได้ตั้งข้อหมายว่าจะรู้ก่อนนะ แต่ปรากฏว่าคุณเกย์มีอะไรที่ไม่คาดฝันแต่คนจริงคุณนุนเนี่ยคนหนึ่งเลยนะจากก่อนแต่ว่าไม่จากคุณนุนแก้ปัญหาให้คุณคุณเกย์มีการต่อรองตัวเอง นะ วิธีการต่อรองของตัวเองเนี่ย มันเป็นเรื่องสำคัญของการปฏิบัติถ้ารู้จักต่อรองตัวเองนั่นแสดงว่าคุณเกิดปัญญาแล้วนะเราเรียกมีอะไรบาร์บาร์เกดิ้งพาวเวอร์ในการเซลล์บาร์เกดิ้งพาวเวอร์อันนั้นคุณนุชจำวิธีนี้เอาไว้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราอย่าเพิ่งลดพอนทันทีนะต่อรองกับมันก่อนสมมติว่าคุณจะนั่งสักสิบนาทีพอห้านาทีมันเรียกร้องให้เปลี่ยนนะฮะ กดลงดีๆก็ต่อรองไปเรื่อยๆได้นาทีสองนาทีอบางทีเราตั้งไว้สิบนาทีขอทดลองอีกหน่อยนะขอสิบสองนาทีได้ไหมซึ่งอันนี้เป็นเกมที่จะทำให้ ที่จะทำให้การปฏิบัติของเราได้ผลนะเพราะว่านั่นคือการกลับมาดูใจตัวเองดเฉพาะเพราะนั่นเองในจุดนี้พอมามาสอบอารมณ์ก็คือไปเกี่ยวกับพวกพวกพวกไปเลย ซึ่งการที่สอบอารมณ์ไม่ได้ให้คุณมาใช้สมอง แต่ให้คุณใช้เซน์ซึ่งต้องการคำตอบที่พวกพวกพวกมากกว่าไม่ใช่ไหมหรือไม่ใช่ อย่างนี้จะไม่ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกหรือตอบถูกแต่ไม่ถือเป็นคำตอบที่ถูก เพราะว่าไม่ได้ออกมาจากเซนไม่ได้ไม่ได้ออกมาจากอินไซต์นอเลจอออินไซต์ที่หลายคนที่ตอบถูก แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจหรือพวกไม่ให้ผ่านแต่บางคนตอบตอบตอบ ไม่ถูกแต่ว่ามั่นใจกับให้ผ่านเพราะนั้นตัวตอบผูกผิดจึงไม่ได้อยู่ที่คำตอบแต่ยืนที่วิธีการตอบคือการตัดสินใจรวดเร็วไม่ไม่ลังเลและต้องการถึงนั้นนะดังนั้นวันนี้ที่ที่เห็นนี่ก็มีสองคนนะคุณเกย์คนหนึ่งแหละบอกข้อสอบก่อนยังไม่ได้บอกข้อสอบบอกเป็นในในว่า คือรู้จักแก้ปัญหานะ Okay, if you you, you can uh, transform your very intense, very painful, uh, and also try to transform that to be the division wisdom and see it clearly. <clears throat> and at the same time, try to observe your mind what uh, they are talking. Actually, our women are very talkative company all the time. When you try to listen it, what are they talking? On what they are talking? No need to break it. No need to stop it. No need to separate it. But you try to listen it. What are they talking? Listen it carefully. And why you like that? You, you try to spy to spy to spy to listen it. No need to listen it that by the language spy. Today I have a disclaim when I want to see what a light path over there, if I try to see it, to see such a being directly, they uh, sweep away really quickly. But if you don't let them know, let them aware, you try to hide yourself someplace, a secret, secret place, we call spy, yeah? A spy and see it. They can uh, stay there for long as, as long as you can see it clear. The same thing, negative thought or uh, uh, sneaky, sneaky thought or bad thought uh, comes in, you no need to place it, you need to delete it immediately. Try to observe it with a, like a spy until you see it clearly. Uh, today also I talked with uh, Kun Pat. Uh, she had the problem about the, the thoughtfulness or uh, boredom why you let the boredom and thoughtfulness dominate you? But you can study it. You can uh, see it clearly. That is, you can transform such a negativity to be positivity by see it clearly. Such a negativity become positive, become inside wisdom. That how to transform the negativity to be positive by you see it clearly. Keep seeing, keep continue, uh, continuity of Observation such as negative thought or negative feeling like a boredom, laziness, drowsy, thoughtfulness, skeptical conduct, all of negative thinking, you observe it and transform it by see it clearly. But that's time you are your mind dominated by any negativity, you cannot get any insight wisdom. But if you aware, you get aware of that, that's the insight วิจาร m will c o m อ up. o k a คุณเล็กต่อวันนี้ตอนช่วงเก็บอารมณ์ก็เป็นครั้งแรกในที่มาวันนี้ที่ได้นานมาก แล้วก็มีความไม่ง่วงนะคะ ก็ปลอดโปร่งมีความรู้สึกตัวได้ได้นานมาก แล้วก็ความฟุ้งซ่านน้อยมาก มาแป๊บหนึ่งก็ไป แป๊บเดียวก็ไปอะค่ะ ประจักษ์ก็ไม่มี แต่พระอาจารย์อนุญาตให้ตอบคำถามพวกนี้นะคะ โยมเลยยังไม่ได้ตอบอ้ไม่ครับตอนนั้นไม่ได้คิด อยากเดินอย่างเดียวค่ะถ้าคอนงแต่ว่าจะมีเวลาตที่ผถามีงองคำถามที่แรกนี้ถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าไม่ผ่านก็แรกนี้ คือถ้าไม่ตอบก็เหมือนจะโกหกทางว่าทราบเฉลยแล้วไม่น่นอนทุกคนก็หมดแล้วเหลือเอาเรื่องต่อไปกันนะก็ตอบต้องตอบมาก็ศึกษากเลยแื่ระหาวิธีอยู่ตอบยังไงเลยก็ไม่ได้ก็ตอบมากเลยค่ะความจริงคำตอบของข้อแรกเนี่ย หลวงพ่อฝากไว้ที่ต้นกล้วยนะ ว่าผู้นี้ว่าใครยังตอบไม่ได้เนี่ยจะให้ไปปรึกษาต้นกล้วยหลวงพ่อฝากเอาไว้ แต่หลังจากลมฝนมาวันนี้หลวงพ่อกลับไปถามอีกทีหนึ่งว่าต้นกล้วยเจ้ายังจำคำฝากได้ไหมบอกมันลืมหมดแล้ว เพราะมันสะดุ้งเข้าใจไหมโอเค วันนี้ผู้นี้จะทำข้อสอบใหม่ไม่ต้องไม่ต้อง แต่ว่าก็มีข้อสอบใหม่เหมือนเดิม ไม่ไม่ใช่ในแต่ละวันนะคุณต้องผ่านข้อสอบหนึ่งข้อ แต่ว่ามีข้อหนึ่งที่ตั้งไว้ให้คุณเค คุณยังตอบไม่ได้ใช่ไหม ข้อที่สามโอเคนั้นคุณจะหาคำตอบต่อไปอ่าอาเหรอมันโดยเฉลยอะเลยเลยเอางี้โอเค ถ้าหากว่าหลวงพ่อไปสอบผู้นี้นะ คุณตอบได้เป๊ะๆตามที่คุณคิดว่าทราบข้อสอบแล้วนะ โอเคเรามีข้อสอบใหม่คุณโรเบิร์ต how are? problem how your question how you are uh, hindrance you got it you uh, break or make you it's not advance your practice please report it okay well um, everyone's spiritual journey is different so uh, it's difficult to compare yourself with someone because you don't know he'll have a different path. Um, uh, hindrances would be, for example, I have back pain, so it keeps me from sitting for a long period of time. So I found myself having to get up and walk or stand as a means of being able to actually focus on myself. Um, I appreciated you coming and giving me hints because even in the second day, um, I was still not following the rules sometimes. So I appreciate that. Um, you know, if you spoke about uh, you know the hand motions and you know, controlling your thought, but yet acknowledging them, and helps build a foundation. And um, I think I've managed to build a foundation, but uh, I guess it'll be a long time before I build a house. I don't know. We'll see as things progress. Oh, แปลภาษาไทยฟังหน่อยนะเอาคุณแพทย์แปลหน่อยอย่าไปฟังอารมณ์มัน <laughs> Yeah, I understand. เข้าใจไหมนิสิตครับเข้าใจ uh, You are special คุณโรเบิร์ต I try to spy you all the time <laughs> I keep looking you for like I observe the wild life. Eh, you know? Sometimes you go loud, eh, but you let I, let you <laughs> I let you go and try to, uh, yeah, by automatically. Uh, yeah, I I agree and I understand you. Uh, you you say the uh, the journey of uh, the practice, uh, spiritual journey, the different dimension. But this context, this dimension, we need to do like this. That our our method, our method we do like this. But this is the basic of uh, uh the foundation or meditation school. Every school of meditation or uh, inside meditation, we need to start like this after you get the a correct basic, right basic. After that, you can uh, observe any form of meditation in Buddhism. But uh, this is the, the foundation of uh, meditation form, both inside meditation and temple meditation. We start, we start like this for the new practitioner or uh, newcomer. Okay, so I observe uh, your spiritual uh, sense, uh, spiritual uh, I read you. I read you and try to uh, what happened because you keep strong focus and try to press some some feeling very strong inside you, your strong energy. But please try to control it. Sometimes you cannot control over control, so you follow it. And also I let you go and go and I try to spy you and try to control you back <laughs> like this by some trick. And so uh, about it really interesting. Okay, is it Nick? Amanda. Um, I find sometimes um, that because they serve us a lot of watermelon at lunch, that I have to go to the toilet a lot. Um, <laughs> so that kind of breaks the concentration a bit. Um, the first day I found it really enjoyable and really fluid and very very clear, like clear mind and um <clears throat> I was like, "Oh, this is going to be such a great week." And then by the time I got to like day and a half or 2 days, I really started getting bothered by the air conditioning. So it's been bothering my throat quite a bit. So I'll be sitting and trying to be mindful and then <clears throat> and I just can't keep it like together. And then I get like worried if I'm sitting next to someone that they'll just be like, Amanda, be quiet, and they'll get very angry because I'm coughing and disturbing them. But yeah. now, no, like you, cough, mm-hmm. cough, cough, cough, yeah, coughing. ตอนแรกก็ไออเมนดานี่เขาไปกับกลุ่มทางโน้นเนี่ยแล้วก็แยกเข้ามาทางนี้รู้ว่าเขาเขาไอหน่อยก็เลยตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีคนด้านนี้มันจะว่าง โอเค I know your your uh, problem so I isolate you from the group to stay there alone because you are coughing o you understand me and also you try to to s o e you try to heal yourself all the time but that is not big problem. is not a question. It's not breaking ranks. If you can know how to transform such a, uh, a negative feeling or hindrance to be wisdom. But if you know the, the trick, you know to, the method, how to transform. But such a method or such a trick, if you keep continuity of your practice by sincerity, you will get and you will click in your mind really quickly. So today, okay, you, you have some uh, a struggle about your health, but and, at the same time, you don't know how to transform. So tomorrow you will try again. Try to keep continuity of observation, but any manner, any style, any posture, any action doesn't matter but uh, how to observe it, how to keep continuity of the observation, you are body movement, bully feeling and mental feeling, what happened in your body and mind, and observe it and let them go. Observe it. Let, don't cling it. Don't attach it. Don't have any and but observe it. Your your duty is just observe it and let them go. It's not hard, na? Understand? Okay, in the next คุณอ้อ hmm, oh. กราบเรียนพระอาจารย์ เออการเก็บอารมณ์วันนี้รู้สึกว่าฟุ้งซ่านน้อยลงจ้ะค่ะ จากสามวันที่แล้ว แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ได้เห็นการเปลี่ยนท่าที่ชัดเจนขึ้น แล้วก็ได้ได้ทราบด้วยว่าการเปลี่ยนท่าบ่อย ช่วยทำให้ตัดความคิดได้ด้วยจ้ะค่ะสำหรับนิวรณ์อื่นๆ ไม่ไม่ค่อยมีนอกจากคิดเยอะเหลือเกิน พร้อมทั้งเมื่อยเท่านั้นเองค่ะ หมดแล้วจ้ะค่ะ ที่ว่ามันฟุ้งซ่านมีวิธียังไงให้มันหายได้ อ๋อ ตอนแรกเห็นมันตอนแรกเห็นมัน พอพอเห็นมันมันมันหายก่อนทุกทีแต่มันเป็นอดีตไปทุกที แล้วก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่จังหวะกับการ กับปัจจุบันโดยการอยู่ที่อยู่ที่เท้าบ้างมือบ้างเจ้าค่ะ ก็สามารถตัดความผู้สร้างได้ เร็วขึ้นจ้ะค่ะเร็วขึ้นนะเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดไหมวันนี้ค่อนข้างจะเยอะจ้ะค่ะ เยอะนะเราเรียกความรู้สึกชนิดนี้ว่าอะไร รู้สึกตัวจ้ะรู้สึกตัว ถ้าเป็นภาษาของเขาอะ้วามรู้สึกตัวมีสติมากขึ้นจ้ะมีสติมากขึ้น อ่า หาภาษาที่มันลงตัวนะ เรียกว่ารู้ รู้รู้ตัวรู้เท่าทันอารมณ์รูปนามแค่นี้แหละเท่านนั้เจ้าค่ะนะ อารมณ์รูปนามคือหมายถึงวรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเจ้าค่ะ โอเคที่ตกที่ตกเด็ก คุณโอตาโอเค ครับนมัสการพระอาจารย์ของผมก็ปัญหาวันสองวันแรกก็เหมือนกับวันเมื่อนนะครับ ก็คือจะง่วงแล้วก็จะเบื่อ หลังจากวันเมื่อวานกับวันนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นมาก ครับ หลังจากที่พระอาจารย์ได้แนะนำคำสั่งสอนต่างๆ แล้วก็การเปลี่ยนท่าค่อนข้างจะช้าลงนะครับ คือประมาณหนึ่งท่าประมาณยี่สิบสามสิบนาทีต่อท่านั่งหนึ่งท่า ก็คือภายในเวลาประมาณสี่ชั่วโมง ผมเปลี่ยนท่าประมาณประมาณหกท่า เฉพาะทัดบ้างก็คือคุมตัวเองให้มากขึ้น ก็คือมองถ้าถ้าเหมือนกับอ๋อครับ ที่แบบมองให้มันเจ็บแล้วก็มองไปที่มันก่อนจนจนมันจะหายไปเองครับ แล้วก็ดูแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่แล้วก็ให้จนจนเจ็บแล้วก็พิจารณามันไปนานๆคิดว่าจะนั่งได้กว่าเดินครับ เดินจะเดินช่วงทท้ายแป๊บเดียวจะนั่งได้ดีกว่า ครับ ก็คือ จะฟุ้งน้อยลงไม่ไม่ไม่คิดเยอะแล้วครับ วันเมื่อวานกับวันนี้ แต่ปกติก็เป็นเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งอะครับ แต่ทำได้ขนาดนี้คิดว่าใช่ต้องขอบคุณคุณโอตะโอทาตะ คุณประวรุษมาก คือวันที่หนึ่งที่สองเนี่ย บอกจริงๆว่าคุณไม่เอาไหนเลยนะ เกือบจะเขียว บัญชีด้วยซ้ำไป แต่พอวันที่สาม วันที่สามคุณสปีดได้ไวมากเลยนะ ขึ้นมาถึงวันนี้คุณ อัพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ เพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทีเดียวนะถ้าวันที่หนึ่งที่สองนี่แทบจะตายแล้ว คุณอดตายจะทำไงนี่นะ ก็ว่าล็อกไปตรงนี้ไปทางนี้ล็อกทางนี้ไปทางนั้นนะ แต่สองวันวันสองวันผ่านวันนี้เขาคุมตัวเองเข้าสู่เป้าได้อย่างรวดเร็วเลยคุณแกม please report your experience about, about the three days um main problems have been drowsiness, um, which is very strange because other retreats I've been on, I've never, I've always done anapanasati and I've never, never felt drowsy, so it's been a bit, quite a shock. Um, after speaking to Ajay Sudip, he gave me some advice and um, managed to solve it today, drowsiness. My main problem is doubt and what what I'm doing with the hands. I find myself um, focusing, like you focus on the breath, focusing on the hands, and I don't think that's the correct, the correct way. So that's. ก็บอกให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ย เขาทำอนาปสติอนาปนสติ เขาไม่ง่วงเขามาทำนี้ง่วงเนี่ย เนื่องจากการเจริญสติแบบนี้มันเข้าไปถึงก้นบึ้งของของจิตจริง ๆ เนี่ย คนไหนที่ไม่เคยง่วงจะง่วงจัดที่สุด แต่พอไปถึงสงบจะสงบสงบมากกว่าธรรมดา สงบแบบเลย amazing calm amazing peace เลยเนี่ยดังนั้นตัวเนี้ยเมื่อมาสัมผัสจุดนี้คุณ แกรมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันติดอยู่ความที่สงบง่วงมันก็จะง่วงจัด your problem uh, in the former time you use anapanasati to be meditation object but you attach the calmness attach the peacefulness when you come to joy this technique observe this technique uh, after you are mindfulness energy becomes strong they go to hit the same problem. That is the calmness. When you mind go to the calmness really easily, easily, but still attached. But uh, the technique we don't emphasize about calmness or uh, peaceful mind, but we emphasize about awakened mind, knowing mind, and bosom blossom mind. You try to uh, try to awake yourself, try to motivate yourself to to know what happened here and now. Don't praise it, don't uh, <clears throat> uh, cover it, but try to look everything it come up in your body and mind. Observe everything it appear in your feeling. Observe it and let them go. Because every hindrance they become <clears throat> uh, energy and dominate your feeling and your body. But how to be aware of that? Don't hate it. Don't separate it. Uh, don't deny it. But try to observe it. Observe it. Study it. Educate it. And aware of that. Be aware of that. Until they become knowing. They how to transform Okay, so drowsiness is not a big problem, but how to transform the drowsiness to be awake mind, awake uh, knowing mind. That's how to do. You you try to learn more and more. One day, if you uh, can transform the uh, any negative emotion uh, to be positive, that is the source of wisdom, the source of inside wisdom. So you need to learn more about how to transform. Okay, actually the fire, we have two quality, hot and light, heating and light. If you use the heating, use the hot, it burn you, okay? But if you, do, uh, if you know how to transform the heating or the hot to be other uh, quality, become bright or light, can give you the light. You can see everything clear. The negative energy is, uh, can be two quality, can be heating can be light, depends on your transform. If you know how to transform, you can transform the energy of hot thing, uh, the heating to be light really easy. Okay? Yeah, you try. Okay. And the next, um, hmm, uh, บริชาติกลับเรียนพระอาจารย์ค่ะก็สองวันแรกนี่จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยง่ายค่ะ แล้วก็ง่วงวันที่สามก็ ก็ยังคล้ายๆเดิม แต่ว่าง่วงมากขึ้นเลยค่ะวันที่สามเนี่ยแต่ว่าพอ อืมฟังท่านพระอาจารย์บอกว่าให้พยายามเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆห้าถึงสิบนาที ก็ก็พยายามก็พยายามทดลองอะไรใหม่อย่างเงี้ยก็ไปทำท่านอนอะไรเงี้ย นอนแล้วก็พยายามจะรู้สึกตัวแต่ทำไปรู้สึกตัวจะไม่รู้สึกจ้ะค่ะ ก็หลับไปเลย ก็ท่านพระพระอาจารย์สุชินท่านก็มาชี้แนะ เจ้าค่ะ อาจารย์สุชิน ท่านพระอาจารย์สุชินอ๋อสุพินเหรอเจ้าค่ะขอโทษค่ะ อ้าวหนูฟังผิดเจ้าค่ะ ก็ก็ได้มาแนะนำค่ะว่า อย่าไปอืมคือต้องทำให้เป็นต้องสู้กับมันอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามที่จะจะดู ก็มาถึงวันนี้ก็ช่วงเช้าเดินได้นานมาก เกือบจะตลอดนะคะแล้วก็มานั่งปกติมีปัญหาเรื่องขาค่ะจะบางทีนั่งพับเพียบนานไม่ได้จะเจ็บมากลุกไม่ขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเคยบาดเจ็บมาค่ะก็วันนี้ไม่เจ็บเลย ค่ะ วันนี้ก็รู้สึก อืม พอเดินมาก ๆรู้สึกว่าอาการเจ็บเนี่ยจะน้อยลงเวลามานั่งนะจ๊ะค่ะแต่ว่าวันนี้มีความรู้สึกว่า สงบขึ้น แล้วก็อยาก อยากจะให้ อยากจะเห็นจิตอะบางทีรู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะที่เราเห็นนี่คือจิตเห็นหรือเป็นความคิด บางทีไม่งงสับสนว่านี่คือจิตเห็นหรือ ที่ท่านอาจารย์แนะว่าเวลามีมีความเจ็บมีความเบื่อหรือความง่วงเนี่ย ให้ให้มองมันแบบแอบมอง เหมือนแอบมองสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันคือใครอ่ะใครแอบมอง ก็งงง บางทีก็ไม่รู้ว่าที่แอบมองนี่เราคิดเองหรือว่าเป็นจิตมอง ก็พยายามจะจะปล่อยสบายๆให้รู้สึกเองพยายามจะไม่คิดเจ้าค่ะ ทีนี้บอกว่าให้รู้สึกตัวเองเนี่ย พอทำท่าแบบนี้ไปนานๆในความรู้สึกตัวกลับหายไปอะไรเงี้ยก็ต้องหยุดแป๊บหนึ่งต้องหยุดแป๊บหนึ่งสักหนึ่งหรือสองนาทียืดเส้นยืดสายนิดหน่อยแล้วก็กลับมาทำใหม่ก็จะเห็นชัดขึ้นก็จะรู้สึกตัวได้ แต่ถ้าไม่หยุดเลยเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันจะเบื่อเจ้าค่ะ ระยะสองวัน วันนี้ก็คุณแพทย์ก็ดีขึ้นนะ คือสองวันก่อนนะสังเกตแล้วเธอเดินจุกรมไปทั่วเลยว่าไงเดินไปอยู่ไปโน่นไปนี่คือเคยได้อาจจะทำวิธีอื่นมาก่อนนะเมื่อทำวิธีอื่นมาก่อนก็จะ เพราะฉะนั้นในวิธีการอันนี้เราจะมีฟิกไว้ว่าเวลาคุณเดินนะ คุณต้องเดินประมาณสิบหรือสิบห้าเก้าแล้วก็เดินในเ same same place the same way not different way on the not walk around but the same way about 10 or 15 steps in the work. But at the same time, when you walk, you need to keep your hands on the front or the back or it at the shape. You need to keep it. But when you, you walk, you need to use the uh, north style. North style. You need to use the north style, style step by step. One, two, three, four, five, six, like that. But the day we walk by, by natural way, by nature. Yeah. But we get only observation. It's not practice. It's not strong focus. It's not too strong concentrate. Just knowing, just observing, and uh, disappear it. All the time we have the two action we call uh, rising and pass away, Good เกิดแล้วก็ดับ okay rising and p a s a w a y rising and p a s s เวลายกเหมือนเื้อมันเกิด เวลาลงเหมือนกับมันดับ เวลายกนี้เหมือนกับมันเกิด เวลาหยุดเหมือนกับมันดับ เพราะนั้น every action of your style the the the the s y m b o l of เกิดดับ rising and p a s a w a y rising and p a s s but the the body the form very close symbolic, very clear, suffering, very easy. But the rising and pathway of the mental state e i y hard to see. It. You need to see it by inside wisdom only. But we can see the rising and pathway of the body by the physical eye, very clear. นะดังนั้นก็โอเคหลังจากที่เก็บใจเข้ามาอยู่ในปัจจุบันได้ทีนี้คอนฟิวว่า ไอ้สิ่งที่เราดูเรารู้เราเห็นเนี่ยมันเป็นความคิดหรือเป็นความรู้ ตัวนี้อย่าสับสนถ้าจิตของเราอยู่ปัจจุบัน สิ่งที่เรารู้ขณะนั้นมันเป็นความรู้หมดเขาเรียกว่าเป็นสติปัญญา คนต้องเช็คว่า จิตขณะนั้นมันไม่ได้ไปอดีตอนาคต ไม่ได้ออกไปแค่นอกตัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ขึ้นมา มันไม่ใช่ความคิด แต่มันอยู่เหนือความคิด แต่เราคุ้นกับความคิดเราคอนฟิวแต่ความจริงมันคือปัญญาชนิดหนึ่งนั่นเองเพราะนั้น ปัญญามันไม่ได้เกิดจากความคิด แต่มันเกิดจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อม เมื่อไรความคิดอะไรก็ตามที่เกิดจากความรู้สึกตัวทัวพร้อมมันเป็นปัญญาหมด แต่เมื่อไรมัญจาสิ่งที่คิดขึ้นมา มันไม่ได้สัมผัสความรู้สึกตัวทัวพร้อมอันนั้นเป็นความคิดหมด เข้าใจนะ โอเคเน็กนมัสการเจ้าค่ะก็สามวันแรกที่ผ่านมา ก็คือมีความรู้สึกเบื่อ แล้วก็หัดใจตัวเองนิดหน่อยก็คือเคยฝึกแบบลมหายใจมา แล้วก็เลยแบบจะทำจะยกไปทำไม อะไรเงี้ย ก็เลยอยากนั่งนิ่งๆ อยากนั่งสมาธิเนี่ยค่ะ แต่พอวันนี้ได้แบบปรึกษาได้เปิดอสอบอารมณ์กับท่านอาจารย์ อาจารย์ก็ให้ก็แนะนำก็วันนี้ก็ปฏิบัติได้ดีขึ้น ก็จะพยายามอะค่ะ จะเปลี่ยนที่ให้น้อยลงค่ะ บ่อยได้ได้พูดตอนกลางวันแล้วนะ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องซ้ำอีก แต่เพียงแต่ว่าคุณน้ำพึ่งก็มีความตั้งใจพอสมควร แต่คงจะมีบริษัทในร่างกายอยู่ พอหนักเกินไปมันก็เนาะต้องเปลี่ยนนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายาม บางท่านก็เลือกก็ใช้นอนบ้างใช่ไหมนอนทำแบ่งน้ำหนักตัวเองหลายกิโลคุณจะรู้สึกเหนื่อยในตัวเยอะนะเอาต่อไปคุณเชียบใช่ไหมโอเค ับนมัสการเจ้าค่ะ ก็คือเอปฏิบัติมาค่ะ แล้วสองวันแรกก็รู้สึกว่าตัวเองจะมีความคิดเยอะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังคิดน้อยกว่าการปฏิบัติวิธีอื่นนะคะ เพราะว่าได้เอาจิตมากำหนดไว้ที่การเคลื่อนไหวของตัวเอง แต่ว่าพอมาถึงวันนี้ค่ะ ช่วงเช้าก็มีความรู้สึกว่า ทำไมตัวเองเหมือนแบบตะคองอะไรสักอย่างอะค่ะ มันมีความรู้สึกว่ามือมันมันไม่เคลื่อนไหวเหมือนแบบอย่างเงี้ยค่ะแบบปกติอย่างที่เราเคยเห็นเคยมองอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าเมื่อตักชัก มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราแบบประคองอะไรสักอย่างที่มีน้ำหนักแล้วก็ใส่ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบ เออ ก็ยังคิดว่า อืมเดี๋ยวจะต้องมาถามพระอาจารย์ว่ามันคืออะไร อาจจะเป็นการติดสมถะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็ก็นั่งกำหนดใช้ใช้หนออะค่ะ ไม่ไม่ไม่นานนะคะ แต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าปฏิบัติทุกวันนะคะ เคยไปอบรมใช่ค่ะ อืมเจ็ดวันนะคะไม่ค่ะค่ะแล้วก็ไปพุทโธอะค่ะกำหนดลมหายใจอีกข้าขคอค่ะ เจ็ดวันค่ะ แล้วก็พอมามาที่นี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายังติดสมถะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะไม่ไม่แน่ใจแล้วพอช่วงช่วงบ่ายอะค่ะ ก็ได้ก็ได้สอบถามพระอาจารย์สุทินพระอาจารย์สุทินก็บอกว่า เออคุณปฏิบัติมาถูกทางแล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะเราก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งแล้วพอพอเมื่อสักครู่อะค่ะ ลองปฏิบัติ มีความรู้สึกว่ามันหนักขึ้นกว่าตอนบ่ายอีกค่ะ มันก็เลยแบบช้าแบบช้าลงไปอีกอะค่ะจะมีผลอะไรไหมคะยังครับ ครับ ครับนกกาบรัสการครับ ก็ปัญหาหลักๆมีอันเดียวครับง่วงนอนครับ แต่แต่แต่ก็ดีขึ้นมากครับเพราะคิดว่าเรากินเยอะทับข้าวกลางวันก็เลย จากวันแรกเรากินแบบอิ่ม พอหลังจากนั้นวันหลังจากวันแรกผมกินข้าวกลางวันแค่จานเดียวนะครับแล้วมันมันก็มาเห็นผลนะครับ รู้สึกว่ามันอาการง่วงคือมันเนาะเบาลงมากครับรั้งเดียวเราก็หลุดจากง่วงไปได้ครับปกติแบบง่วงแล้วอะไรเงี้ยครับ ครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรากินมาก เราเราลดลดจำนวนการกินลงมันก็เลย หายง่วง หรือว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางคือแบบสามวันแรกผ่านไปนะครับ มันก็เลยเริ่มอยู่ตัวอะไรครับ ก็อาจสองอย่างครับ เรื่องนี้ต้องโทษเจ้าภาพเราเลี้ยงดีเกินไปนะคุณติอาหารดีมากเลยนะแต่ละมือเราเรียกว่าขยันกัน ก็คุณเจี๊ยบ ก็ตั้งใจดีนะ แต่ว่าไปสอบอารมณ์นี่แปลกๆ อยู่นะเอ้ผมก็ปฏิบัติแล้วผมไม่อยากจะรู้อะไรเลยนะ โอ้โห คุณมานั่งปฏิบัติทำไมถึงคุณไม่อยากรู้อะไรนะผมม่าเอ๊ะไม่ควรหรือว่า เราจะได้ไม่ไม่คุ้มเยอะเรื่องเบื่อเบื่อะไรเงี้ยเออเนี่ยคิดล่วงหน้าคุณใช้สมองมากเกินไปนะต้องมาถึงอ้าอาจารย์อยากที่เรารู้อยู่เรื่องเดียวได้ไม่สเปกสปะหน้าแล้วมีการบอกว่าให้เวลาคิดงานถึงจะมีเที่ยงแน่แน่ตอบแน่แน่เลยแต่คุณรู้มากไปแล้วนะนะ โอเคก็ใช่ได้นะ แต่ว่าก็อันนี้คือวิธีการของเรานะเอาต่อไปคุณทีอันสุดท้ายนมัสการเรียนอาจารย์นะครับ ก็ปัญหาก็ไม่มีอะไร เพราะว่าจะตั้งใจทำแบบที่พระอาจารย์สอนแล้วก็พระอาจารย์ทุก ๆ รูปสอนนะครับ แล้วก็แต่วันวันนี้ช่วงบ่ายก็จะมีฟุ้งบ้างเพราะว่าตั้งสัจจะนานเกินนะครับว่า จะเดินสองชั่วโมง นั่งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยครับ แต่ก็ทำได้ครับ แต่จะมาพังตอนที่พายุมาพวกเปียกไปทั้งตัวเลย ครับก็ไม่มีปัญหาก็จะพยายามทาต่อไปเรื่อย ๆ ครับ ก็มันเปียกแล้วก็มันสั่นงึกๆๆเงี้ยครับหนาวครับ กำหนดไม่อยู่เรียกว่า บุญของพวกคุณมันแรงมากนะวันนี้เป็นพายุโอ้โหมันได้เป็นช่องลมหรือเปล่า นะไม่เคยเห็นพายุแบบนี้เลยนะเออเรียกว่าบุญของพวกเราแรงมาก เทวดาเลยอนุโมทนาแรงไปหน่อยนะมาเกิดเป็นพายุบุกแคมเลยว่า ดังนั้นกลับมาที่คุณนุชคุณนุชเธอบอกว่าเธอรู้ข้อสอบหมดแล้วคุณจงตอบแล้วตอนนี้นะเธอสอบนะเอาละข้อสอบที่หนึ่ง ออายังไม่ถามเลย ยังไม่ทันถามเลยตอบพั่วเลยนะ ข้อสอง นาวข้อสามผิดแล้วนะฮะ คุณมาติดข้อสามวันนั้นพรุ่งนี้คุณต้องไปหาคำตอบวันนี้นะอะายังไม่ทันรู้คำถามได้ตอบได้แล้ว นี่มันมันมันจิตธรรมชาติแล้วนะ ต้องถามคุณเคคุณเค ข้อสามถามว่าไง รูปบวกนามแล้วก็เป็นสองพยางใช่หลวงพ่อตั้งข้อสอบว่าไงก่อนที่จะถามคำนี้อ่าข้อแรกถามว่าเอาข้อแรกก่อนเอาไม่เอาข้อแรกข้อสามเลยข้อสามอ่า ข้อสามก็เมื่อกี้หลวงพ่อก็ถามผมอย่างเงี้ยก็ถามว่าไงคือหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อถามไม่ถึงว่าคุณคุณ พอคุณมองบ้านเนี่ย คุณคุณคิดถึงบ้านหรือคุณคุณคิดถึงใครผมบอกคิดถึงแม่นะพอคิดถึงแม่แล้วแม่คุณเป็นอะไร แม่คุณเป็นอะไร แม่คุณเป็นอะไรก็คือลิงก์ไปที่คือมันมันต่อเนื่องมาจากคำตอบวันก่อนก็คือ เราก็ต้องตอบว่าเป็นรูปและนามพอเป็นรูปและนามเอาใช่ คุณคุณตอบถูกแล้วแหละ บอกว่าผมว่าตอบถูกแล้วรูปและนาม แต่รูปและนามอ่ะยังไม่โดนใจให้ไปหาคำสองพยาง มาตอบหลวงพ่อ อ่า ครับ แค่นี้ครับอ๋อ ใช่ คือ คุณรู้ ทุกคนนะ วันนี้เฉลยนะ เพราะว่าคำตอบร่วมหมดแล้ว ต้องเฉลยแล้วคือถามว่า เมื่อเราลืมตาขึ้นฟังนะเมื่อเราลืมตาขึ้นเราจะมองทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้า ถามว่าทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเป็นร้อยสิ่งพันอย่าง แต่เราจะ ให้ทั้งหมดเนี่ยให้มันเหลือชื่อเดียว เราจะควรจะเรียกว่าอย่างไร เพราะที่เราเห็นหลายๆอย่างนะเราเห็นตัวสมมุติของมันไม่ได้เห็นตัวจริงของมัน ดังนั้นตัวจริงของที่เราเห็นคืออะไร เรียกว่าเห็นรูป ข้อที่สองใครเป็นผู้เห็น เราเรียกคนคนนั้นเราเรียกชื่ออันสิ่งที่เห็นนะว่าอะไร บางคนตอบว่าใจบางคนตอบว่าวิญญาณบางคนตอบว่าจิต ซึ่งไม่ใช่ชื่อของเขา ชื่อของเขาคือ นามนามเป็นผู้เห็น รูปเป็นสิ่งที่ถูกเห็นเอาละผ่านสองข้อข้อที่สามถามว่าเมื่อคุณคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่คุณคิดถึงเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนาม คุณเคบอกว่า รูปนามซึ่งไม่ใช่ แต่มันควรจะเป็นนามรูปนี่ปัญหาสามข้อผู้นี้มีปัญหาใหม่ซึ่งยากกว่านี้บังเอิญคุณไปรู้ก่อนวันนี้ ปัญหาผู้นี้ถึงยากกว่านี้อีกสองเท่า อะไรนามรูปกับรูปนามต่างกันยังไงคุณเคตอบ น่าจะแปลตรงตัวเลยครับ เอาละคุณตอบน่าจะแปลตรงตัว รูปรูปไม่ไม่กระจ่างอย่าตอบดีกว่าเอาถ้าคุณ เคตอบ ไม่ได้คุณเจี๊ยบตอบรูปนามกับนามรูปต่างกันยังไง ตั้งใจ ตั้งใจ ตัวนี้สำคัญ คุณเจี๊ยบ คุณทัศนีใช่ไหมนามรูปกับรูปนามต่างกันอย่างไร คะแนนร้อยหนึ่งคุณได้ห้าสิบข้อแรกคุณตอบถูก สิ่งที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นความคิดเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันเป็นความคิด เรียกว่านามรูป แต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย สัมผัสโดยตรง เรียกว่ารูปนามอาจารย์อ่า ข้อสรบข้อสอบเฉลยแล้วว่าจะตอบอย่างนี้นะ เอาละพรุ่งนี้พิสูจน์อันนี้ข้อตัวอ่า เอานะพรุ่งนี้สำหรับโปรแกรมพรุ่งนี้ เราขอขยับจากเวลาตีห้าครึ่งมาเป็นตีห้าเข้าที่ไม่พรพราะคุณมีพื้นฐานแล้ว เราขยับขึ้นมาโดนยึดอำนาจเหรอครับไม่เพราะฉะนั้นเราพบกันตีห้าพรุ่งนี้แล้วก็การจัดสถานที่พรุ่งนี้ เราไม่ใช่ครึ่งวันแบบวันนี้พรุ่งนี้เต็มวันนะหมายความว่าหลังจากทานข้าวแล้ว เราก็เข้าเพราะพรุ่งนี้มันจะมีปัญหา ปัญหาแต่ละข้อนึงคือกุญแจหนึ่งดอกนะตอนนี้ได้กุญแจได้สามดอก แต่ว่าทั้งหมดนั้นคุณจะต้องมีกุญแจห้าดอกจะเข้าประตูตัวนี้ได้ เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้คุณตอบได้ทั้งหมดอีกสองข้อนี่นะหมายความมันมะลืนไม่ต้องมีนะพรุ่งนี้ใครตอบได้อีกสองข้อนี่ เพราะลือเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีเพราะหมายความคุณผ่านห้าข้อแล้วดังนั้นพรุ่งนี้เราใช้เต็มวันนะ ส่วนสถานที่ที่ได้จับให้อยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะรู้กัน ดังนั้นในวันนี้นะ ก็ถือว่าเป็นการประเมินผลช็อตแรกในช่วงสามวันดังนั้นในช่วงจากนี้ไปอีกสามวันนั้น ก็จะประเมินผลวันสุดท้ายคือวันที่หกดังนั้นก็วันที่หกถ้าใครไม่ผ่าน ก็หมายความว่าชุดนั้นจะต้องไปต่อที่ลำพูน อ้าวเราตั้งใจให้ดีก็แล้วกันนะนะต่อนรื่อคุณ อันนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุที่เราทั้งหลายได้ให้ความตั้งใจและก็ได้ความร่วมมือในการสวรมเพื่อว่าเราทั้งหลายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องรากฐานของชีวิตเลย ถ้าคุณเข้าใจปัญหาที่จะตั้งให้ตอบนี่ถ้าเข้าใจชัดเจนตอบแบบไม่ลังเลนะคุณก็ได้ฐานวิปัสสนาที่ดีแล้ว แล้วคุณก็จะ ทุกข์ของคุณก็จะดับไปเรื่อยๆ ถ้าหากว่าไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมา แล้วเราก็จะมีข้อผูกพันคือติดตามการปฏิบัติกัน ไม่ใช่เรื่องว่าครูจะไปสอนที่นี่เราถึงติดตามไม่ใช่ แต่ว่าอันนี้มันคือเมื่อเราเข้าไปสู่เส้นทางสายนี้แล้วเราเหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน เราจะติดตามดูแลกัน เพื่อที่จะให้สายใยแห่งธรรมเนี่ยนำไปสู่ของความรู้แจ้งเห็นจริง แล้วพวกคุณคุณทุกคนก็กลายเป็นอ่า เรียกว่าเมสเซเยอร์ คือเป็นธรรมทูตในการได้สื่อนำบอาความสุขนั้นไปสู่เพื่อนมนุษย์ได้โดยไม่ยาก แล้วคุณก็จะไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตนเองด้วยสติปัญญาของพวกคุณเองด้วยการทุกคนทุกท่านถือกลับภาพร้อมกัน อรหังสัมมาสามพุทโธพระขาวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวาคาตัวพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมาม วันนี้รีบไปนอนนะพรุ่งนี้จะต้องมาทันตีห้าเ้าไม่มีพร้าไม่มีเดี๋ยวข้าตัดไปเพราะว่าคุณเรียกเขาก็สู่ครูอินเทนจิตคอร์ส